Pero quienes rechazan la verdad dicen: Este Muhammad no es sino un simple brujo. ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفيع الا من بعد اذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه افلا تذكرون Su Señor es Allah, quien creó los cielos y la tierra en seis días y después se asentó sobre el trono. Él es quien controla todos los asuntos. Nadie puede interceder ante él sin su consentimiento. Este es Allah, su Señor. Adórenlo, pues. ¿Acaso no reflexionan? اليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا انه يبدا الخلق ثم يعيده ليجزي الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب اليم بما كانوا يكفرون Todos retornarán a él para ser juzgados el día de la resurrección. La promesa de Allah es cierta. Él es quien dio origen a la creación y la reproducirá para recompensar con toda justicia a quienes creen y actúan con rectitud. Y quienes rechazan la verdad tendrán agua hirviendo por bebida y recibirán un castigo doloroso por negarla. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك الا بالحق يفصل الايات لقوم يعلمون Él es quien hizo del sol una fuente de luz y calor y de la luna una luz reflejada y estableció sus fases para que pudieran contar los años y calcular el paso del tiempo. Allah no ha creado todo esto sin un propósito. Así explica con detalle las pruebas de su poder y su revelación a quienes tienen conocimiento y reflexionan. ان في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والارض لايات لقوم يتقون Ciertamente, en la alternancia de la noche y el día y en la creación de los cielos y de la tierra hay pruebas del poder de Allah para los piadosos. ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياه الدنيا واطمانوا بها والذين هم عن اياتنا غافلون quienes no esperan nuestro encuentro se complacen en la vida terrenal y se sienten seguros en ella así como quienes se desentienden de las pruebas de nuestra unicidad morarán en el infierno como castigo por lo que solían hacer الذين امنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بايمانهم تجري من تحتهم الانهار في جنات النعيم Ciertamente, a quienes crean y obren rectamente, Allah los guiará a través de su fe hacia el paraíso. en cuyos jardines de las delicias corren ríos. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين Allí invocarán a Alá diciendo: Gloria a ti, Señor. y se saludarán entre ellos con el saludo de paz del Islam. Y al final de su invocación dirán: Alabado sea Alá, Señor de toda la creación. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي اليهم اجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون Y si Alá se apresurara a responder a los hombres cuando le suplican algo malo, del mismo modo que se apresura a responderles cuando le suplican algo bueno, ya habrían sido castigados con su destrucción. Mas dejamos que quienes no esperan nuestro encuentro persistan en sus transgresiones, extraviados y desorientados. الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون Si el hombre sufre una desgracia nos implora ayuda ya sea recostado sentado o de pie pero si lo libramos de ella actúa como si nunca nos hubiese implorado ayuda por desgracia alguna así es como los transgresores se dejan seducir por sus propias acciones ولقد اهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين Y, ciertamente, destruimos a las generaciones que los precedieron cuando fueron injustas y no creyeron en los mensajeros que llegaron a ellas con pruebas claras de su veracidad. Así es como castigamos a los pecadores que niegan la verdad. Después hicimos que lo sucedieran en la tierra para ver cómo obraban واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نات بقران غير هذا او بدله قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي ان اتبع الا ما يوحى الي اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم Y cuando se les recitan nuestras claras aleyas, quienes no esperan nuestro encuentro te dicen: Oh Muhammad, tráenos un Corán distinto a este, que no critique nuestros ídolos o modifícalo. Diles: Yo no puedo modificarlo por mi propia cuenta. Solo sigo lo que me es revelado. Temo el castigo de un día terrible, el día de la resurrección, si desobedezco a mi Señor. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا ادراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون Diles, si Allah hubiese querido, yo no lo habría recitado. que quien inventa una mentira sobre Alá o desmiente su revelación en verdad los idólatras no triunfarán ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الارض سبحانه وتعالى عما يشركون y adoran fuera de Allah lo que no puede perjudicarlos ni beneficiarlos y dicen esos que adoramos son nuestros intercesores ante Allah diles ¿Acaso informan a Alá sobre lo que no sabe de los cielos y de la tierra? Alabado y exaltado sea. Él está muy por encima de compartir la divinidad con nadie. ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي بينهم فيما فيه يختلفون Los hombres formaban al principio una sola comunidad con una sola religión mas discreparon y se dividieron en la fe y si no hubiese sido por lo que tu Señor había decretado oh Muhammad acerca de proponerles el castigo hasta el día de la resurrección. Sus discrepancias habrían quedado resueltas en esta vida terrenal mediante el castigo de Allah a quienes negaban la verdad. فقل انما الغيب لله فانتظروا اني معكم من المنتظرين Y dicen quienes rechazan la verdad ¿Por qué no ha descendido con Muhammad un milagro de parte de su Señor? Diles, oh Muhammad, Alá posee el conocimiento absoluto del Gaib que sus siervos desconocen. Esperen, pues, a que les llegue su castigo, que yo también espero con ustedes. واذا اذقنا الناس رحمه من بعد ضراء مستهم اذا لهم مكر في اياتنا قل الله اسرع مكرا ان رسلنا يكتبون ما تمكرون Y cuando nos apiadamos de los hombres después de haber sufrido una desgracia traman contra nuestra revelación y nuestro favor negándolos y burlándose de ellos Diles oh Muhammad Allah es más rápido planeando En verdad nuestros enviados los ángeles registran todo lo que traman. هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه وجرين بهم بريح طيبه وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين Él es quien hace que puedan viajar por tierra y por mar. y cuando se hallan a bordo de una embarcación y navegan con buen viento se alegran pero si después sopla un viento tempestuoso y las olas los rodean por todas partes y creen que ha llegado su fin invocan a Alá con una fe sincera diciéndole si nos salvas de esta situación seremos sin duda alguna agradecidos أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم ۖ ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون No obstante, cuando Alá los salva, se exceden en la tierra con todo tipo de injusticias y no cumplen lo que habían prometido a Alá. Oh gentes, su rebeldía e injusticia se volverán contra ustedes disfrutarán temporalmente de esta vida y después retornarán a nosotros el día de la resurrección y les informaremos sobre lo que hacían انما مثل الحياه الدنيا كماء إن انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاختلط به نبات الارض مما ياكل الناس والانعام حتى اذا اخذت الارض زخرفها حتى حتى اذا اخذت الارض زخرفها وزينت وظن اهلها انهم قادرون عليها وظن اهلها انهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون Ciertamente, la vida mundanal se asemeja a la lluvia que hacemos descender del cielo, que hace que broten todo tipo de plantas que se entremezclan, de las que se alimentan los hombres y los animales. Y cuando la tierra se adorna y se embellece con sus frutos, y quienes la habitan creen que pueden disponer de ella, entonces enviamos sobre la tierra nuestra orden de destrucción por la noche o durante el día y la dejamos baldía como si el día anterior no hubiese tenido frutos. Así es como aclaramos las pruebas de nuestro poder a gentes que reflexionan. والله يدعو الى دار السلام ويهدي من يشاء الى صراط مستقيم Y Allah invita a la morada de la paz, el paraíso, y guía a quien quiere hacia el camino recto. للذين احسنوا الحسنى وزياده ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون Quienes hagan el bien y sean creyentes obtendrán la mejor de las recompensas y gozarán de algo más ni las tinieblas ni la humillación cubrirán sus rostros esos serán los habitantes del paraíso y allí vivirán eternamente والذين كسبوا السيئات جزاء سيئه بمثلها وترهقهم ذله ما لهم من الله من عاصم ما لهم من الله من عاصم كانما اغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون Pero quienes realicen malas acciones nieguen la verdad y desobedezcan a Alá y no se arrepientan obtendrán una recompensa equivalente al mal que hicieron y la humillación los cubrirá no tendrán ningún protector fuera de Alá sus rostros parecerán estar cubiertos por pedazos de la oscuridad de la noche esos serán los habitantes del fuego y allí permanecerán eternamente ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين اشركوا مكانكم انتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم ايانا تعبدون Y el día en que los reunamos a todos, el día de la resurrección, diremos a los idólatras: Quédense donde están, ustedes y lo que adoraban. Entonces los separaremos, y los ídolos que adoraron les dirán desentendiéndose de los idólatras: ¿No era a nosotros a quienes adoraban? فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم ان كنا عن عبادتكم لغافلين Allah basta como testigo entre ustedes y nosotros de que no les ordenamos adorarnos y nunca aceptamos su adoración ni siquiera supimos de ella هنالك تبلو كل نفس ما اسلفت وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون Ese día todos sabrán con exactitud las acciones que realizaron en la vida terrenal y retornarán a Alá su verdadero Señor para comparecer ante él y las falsas divinidades que inventaron desaparecerán y no les servirán de nada قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله فقل افلا تتقون Pregúntales, oh Muhammad, ¿quién les da sustento procedente del cielo y de la tierra? ¿O quién les ha concedido el oído y la vista y hace surgir lo vivo de lo muerto y lo muerto de lo vivo y tiene el control de todas las cosas? Contestarán: Alá. Diles entonces: No le temerán pues obedeciéndolo y absteniéndose de todo lo que les ha prohibido? Este es Alá, su verdadero Señor. ¿Y qué hay más allá de la verdad sino el extravío? ¿Cómo pueden alejarse de la fe tras tener pruebas claras de la verdad? Del mismo modo que tales idólatras rechazaron la verdad y perseveraron en la idolatría, se ha cumplido el decreto de tu Señor contra quienes se rebelaron y se negaron a obedecerlo de que no creerían. قل هل من شركائكم من يبدا الخلق ثم يعيده قل الله يبدا الخلق ثم يعيده فانا تؤفكون Pregúntales, oh Muhammad, ¿Hay entre las divinidades que adoran alguna que pueda originar la creación y reproducirla? Diles: Allah es el único que puede originarla y reproducirla. ¿Cómo pueden alejarse de la verdad y adorar a otros fuera de él? الى الحق قل الله يهدي للحق افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع امن أم لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون Pregúntales, oh Muhammad, ¿Hay entre las divinidades que adoran alguna que pueda guiar hacia la verdad? Diles: Alá es el único que guía hacia la verdad. ¿Quién tiene más derecho a ser seguido? ¿Quién guía hacia la verdad, Alá, o quien no puede encontrar el buen camino a menos que sea guiado? ¿Qué les sucede? ¿Cómo juzgan? وما يتبع اكثرهم الا ظنا ان الظن لا يغني من الحق شيئا ان الله عليم بما يفعلون Y la mayoría de los hombres siguen solo conjeturas, y las conjeturas no son un argumento válido frente a la verdad. Ciertamente, Alá conoce bien lo que hacen. وما كان هذا القران ان يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين Y este Corán no puede ser obra de otro que no sea Alá y ha sido revelado como confirmación de las escrituras anteriores y como una explicación detallada de sus preceptos. No hay ninguna duda sobre él y proviene del Señor de toda la creación. أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ¿O acaso dicen que Muhammad se lo ha inventado? Diles, oh Muhammad, produzcan una sura similar. y convoquen a todos los que puedan fuera de Allah para que les ayuden a producirla, si son veraces. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين Sin embargo, desmienten el Corán sin siquiera tener conocimiento de él y sin haber reflexionado sobre sus aleyas y niegan lo que no pueden comprender acerca del día de la resurrección. De igual modo, negaron la verdad quienes los precedieron. Observa, oh Muhammad, cuál fue el final de los injustos. Y entre ellos, los habitantes de la Meca, hay quienes creen en él, en el Corán, y quienes nunca lo harán. Y tu Señor, oh Muhammad, conoce bien quienes no creen en él por su obstinación, injusticia y corrupción. وان كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم انتم بريئون مما اعمل وانا بريء مما تعملون Y si te desmienten, oh Muhammad, diles Yo soy responsable de mis acciones y ustedes de las suyas. Ustedes no son responsables de lo que yo hago, ni yo soy responsable de lo que ustedes hacen. Y entre ellos hay quienes te escuchan si recitas el Corán, mas no se benefician de lo que oyen. ¿Acaso puedes hacer que los sordos de corazón escuchen cuando además no razonan, oh Muhammad? Y entre ellos hay quien te observa, pero no ve las pruebas de que eres un profeta. ¿Acaso puedes guiar a los ciegos de corazón cuando no ven la verdad? Allah no es injusto con los hombres en lo más mínimo, sino que son los hombres quienes son injustos consigo mismos al rechazar la verdad y desobedecer los mandatos de Allah. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين Y el día en que Alá los reúna, el día de la resurrección, será como si los hombres solo hubiesen vivido un instante y se reconocerán entre ellos. Ese día, quienes negaban el encuentro con Alá y no estaban guiados serán los perdedores. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون Y aunque te mostremos en esta vida parte del castigo que les hemos prometido, o te hagamos perecer antes de precisarlo, oh Muhammad, igualmente regresarán a nosotros y serán juzgados con justicia. Y Allah es testigo de lo que solían hacer. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Y cada comunidad ha tenido un mensajero y tras su llegada Alá las juzgó con equidad castigó a quienes los desmentían y salvó a sus mensajeros y a quienes creyeron en ellos y no fueron tratadas de manera injusta y dicen los idólatras de tu pueblo oh Muhammad ¿Cuándo se cumplirá esta promesa del castigo o del día de la resurrección con las que nos amenazas tú, Muhammad, y quienes te siguen si son veraces?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 Cuando éste llegue, no podrán retrasarlo ni adelantarlo siquiera un instante. قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون Diles, díganme, si su castigo se abatiera sobre ustedes súbitamente de noche o de día qué conseguirían apresurándolo oh idólatras أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون creerían una vez que les llegara cuando de nada les serviría entonces la fe en ese momento se les dirá ahora creen cuando antes pedían burlándose que se les adelantara el castigo ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون Después se les dirá a quienes fueron injustos: Sufran el castigo eterno. ¿Acaso no obtienen la retribución que sus acciones merecían? ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين y te piden que les informes sobre si la resurrección sucederá de verdad. Diles: Sí, por mi Señor que es cierta, y no podrán escapar de su castigo. ولو ان لكل نفس ظلمت ما في الارض لافتدت به واسروا الندامه لما راوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون Y si todos los injustos que niegan la verdad poseyeran cuanto hay en la tierra lo ofrecerían a cambio de liberarse del castigo el día de la resurrección y se arrepentirán en su interior por no haber creído cuando lo vean y serán juzgados con equidad y no serán tratados injustamente en lo más mínimo. Alá inna lillahi ma fis samawati wal ard. Alá inna wa'da Allahi haqqun walakinna aktharahum la ya'lamun. A Alá pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Ciertamente, su promesa es cierta, pero la mayoría de los hombres no lo saben. Él es quien da la vida y la muerte, y todos retornarán a él el día de la resurrección. يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُم مَّوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين les ha llegado una exhortación de su Señor una cura para los corazones una guía y misericordia para los creyentes el Corán قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون Diles a todos los seres humanos oh Muhammad que se alegren del favor y de la misericordia de Allah por guiarlos hacia el Islam. Pues eso es mejor que todo lo que puedan acumular en esta vida. قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله اذن لكم قل آه الله اذن لكم ام على الله تفترون Diles díganme ¿por qué han decretado ilícita una parte de las provisiones que Alá les ha concedido y otras lícitas? ¿Les ha dado Alá permiso para ello o están inventando mentiras contra Alá? وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامه ان الله لذو فضل على الناس ولكن اكثرهم لا يشكرون ¿Qué creen quienes atribuyen sus mentiras a Allah que se hará con ellos el día de la resurrección? Alá concede su favor a los hombres, mas la mayoría de ellos son desagradecidos. وما تكون في شان وما تتلو منه من قران ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر الا في كتاب مبين Y tanto si estás ocupado en algún asunto como si recitas parte del Corán oh Muhammad o hagan lo que hagan ustedes creyentes sepan que Alá es testigo de ello mientras lo llevan a cabo tu Señor no deja pasar nada por alto ni en la tierra ni en el cielo oh Muhammad aunque tenga el tamaño de una ínfima partícula y no hay nada de menor o mayor tamaño que no esté registrado en un libro esclarecedor junto a él la tabla protegida. En verdad, quienes son amados por Allah y están más cerca de él de entre sus siervos, no tendrán nada que temer en la otra vida, ni se sentirán afligidos. esos son quienes creen en la unicidad de Alá y tienen temor de él obedeciéndolo en todo lo que ordena y alejándose de lo que prohíbe لهم البشرى في الحياه الدنيا وفي الاخره لا تبديل لكلمات الله Esos obtendrán buenas noticias en esta vida y en la otra. Las promesas de Alá son inalterables. Este es el gran triunfo. Y no te aflijas por lo que dicen los idólatras. A Alá pertenece todo el poder, y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء ان يتبعون الا الظن وان هم الا يخرصون Ciertamente, a Allah pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Qué siguen, entonces, quienes adoran a otros fuera de Alá? No siguen más que conjeturas y no hacen más que mentir. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا ان في ذلك لايات لقوم يسمعون Él es quien creó la noche para que descansen y el día para que vean y puedan procurarse su sustento. En esto hay pruebas de que solo Alá merece la adoración para quienes oyen y reflexionan. قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الارض ان عندكم من سلطان بهذا اتقولون على الله ما لا تعلمون Y dicen: Alá ha tomado para sí un hijo. Glorificado sea. Él no necesita nada de nadie. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. ¿Tienen una prueba de ello o dicen sobre Alá lo que no saben? قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون Diles, oh Muhammad, quienes inventan mentiras contra Alá no triunfarán. متاع في الدنيا ثم الينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون Disfrutarán temporalmente de los bienes de esta vida y después retornarán a nosotros y los haremos sufrir un severo castigo por rechazar la verdad واتل عليهم نبا نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت فعلى الله توكلت فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم قضوا الي ولا تنظرون Y cuéntales Oh Muhammad, la historia de Noé cuando dijo a los suyos: Pueblo mío, si les cuesta aceptar mi presencia entre ustedes y que les recuerde las pruebas de la unicidad de Allah, sepan que en él deposito mi confianza. Confabúlense ustedes y aquellos que adoran en mi contra. Expongan su decisión sin vacilar y ejecútenla sobre mí sin más demora. من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين Y si se alejan del mensaje que les traigo recuerden que no les pido ninguna remuneración por transmitírselo es Allah quien me recompensará por ello y se me ha ordenado ser de quienes se someten a él فكذبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا باياتنا واغرقنا الذين كذبوا باياتنا فانظر كيف كان عاقبه المنذرين pero lo desmintieron y lo salvamos junto con quienes se hallaban con él en el arca e hicimos que ellos sucedieran en la tierra a quienes habían rechazado la verdad y ahogamos a los que habían negado nuestras pruebas observa oh Muhammad cuál fue el final de quienes fueron advertidos y no creyeron بعده رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين Después enviamos otros mensajeros con pruebas evidentes a sus respectivos pueblos mas no creyeron tras la llegada de estos como tampoco creyeron con anterioridad así es como sellamos los corazones de los transgresores ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين Posteriormente, enviamos a Moisés y a Aarón con nuestras pruebas y milagros para que se presentasen ante el faraón y sus dignatarios. Pero estos se llenaron de orgullo y fueron perversos. Y cuando les llegó la verdad procedente de nosotros dijeron Esto es en verdad pura brujería قال موسى اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا ولا يفلح الساحرون Moisés dijo Dicen de la verdad una vez que les ha llegado que es brujería ciertamente Los brujos no prosperarán ni triunfarán en esta vida ni en la otra. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه اباءنا وتكون لكما الكبرياء في الارض وما نحن لكما بمؤمنين Los dignatarios dijeron han venido para apartarnos de lo que nuestros antepasados seguían y para que ustedes dos dominen la tierra. No vamos a creer en ustedes. Y dijo el faraón, tráiganme a todos los brujos instruidos. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون Y cuando los brujos llegaron, Moisés les dijo, arrojen lo que quieran arrojar. فلما القوا قال موسى ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين Y cuando estos arrojaron sus cuerdas y callados y hechizaron los ojos de quienes miraban, Moisés dijo: lo que han realizado es solo brujería y Alá la anulará. Ciertamente, Alá no deja que prospere la obra de los corruptores. Y Alá hace que triunfe la verdad sobre la falsedad con lo que dictamina, aunque ello disguste a los perversos. فما امن لموسى الا ذريه من قومه على خوف من فرعون وملئهم ان يفتنهم وان فرعون لعال في الارض وانه لمن المسرفين Pero solo creyeron en Moisés unos pocos de entre su pueblo por miedo a que el faraón y sus dignatarios tomaran represalias contra ellos. El faraón fue, en verdad, altivo y tirano en la tierra y era de los transgresores. وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين Moisés dijo Pueblo mío si de verdad creen en Allah y someten a él su voluntad depositen su confianza en él. فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين Estos dijeron A Alá nos encomendamos y dijeron Señor nuestro no permitas que caigamos bajo el poder de los injustos y piensen que la verdad está con ellos para ponernos a prueba en nuestra religión. Y sálvanos por tu misericordia de quienes rechazan la verdad. واوحينا الى موسى واخيه ان تبوا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبله واقيموا الصلاه وبشر المؤمنين E inspiramos a Moisés y a su hermano que se establecieran con su pueblo en Egipto que hicieran de sus hogares un lugar de adoración, que cumplieran con la oración y que anunciaran a los creyentes la buena noticia de la victoria en esta vida y en la otra. وقال موسى ربنا انك اتيت فرعون وملاه زينه واموالا في الحياه الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الاليم Y Moisés invocó a su Señor junto con su hermano diciendo Señor nuestro tú concediste al faraón y a los suyos esplendor y riquezas en esta vida oh Señor, para que desviaran a los hombres de tu camino. Señor, destruye sus riquezas y endurece sus corazones para que no crean hasta que vean el castigo doloroso que les espera. Alá respondió: Su plegaria ha sido aceptada. Manténganse firmes en la religión y en la exhortación de mi mensaje al faraón y a su pueblo. Y no sigan el camino de quienes desconocen la verdad de mi promesa y mi castigo. وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى اذا ادركه الغرق حتى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين E hicimos que los hijos de Israel cruzaran el mar mas los persiguieron el faraón y su ejército con tiranía y hostilidad Y cuando las aguas se abatieron sobre el faraón y él se estaba ahogando y vio el castigo de Alá, dijo: Creo que no hay más divinidad que aquel Dios en el que creen los hijos de Israel, y soy de quienes se someten a él. Dijo Alá: Ahora crees cuando de nada sirve ya la fe y nos desobedeciste con anterioridad y fuiste de los corruptores. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون Hoy rescataremos tu cuerpo del agua para que sirva de lección de nuestra parte a quienes te sucedan. Y ciertamente muchos hombres se desentienden de nuestras pruebas y de nuestra revelación. ولقد بوانا بني اسرائيل مبوا صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون E hicimos que los hijos de Israel se establecieran en un lugar honorable en las tierras de la gran Siria y les concedimos de las provisiones buenas y lícitas de la tierra y no discreparon entre ellos dividiéndose en la religión hasta llegarles el conocimiento de la verdad. Ciertamente, tu Señor, oh Muhammad, los juzgará el día de la resurrección acerca de sus discrepancias. أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ Y si dudas, oh Muhammad, sobre lo que te hemos revelado, Pregunta a quienes leían las escrituras con anterioridad a ti. Ciertamente, te ha llegado la verdad procedente de tu Señor acerca de que tú eres un profeta. No seas, pues, de los que dudan sobre ella. ولا تكونن من الذين كذبوا الله y no seas de quienes niegan las pruebas de Alá, porque estarías entre los perdedores. En verdad, aquellos sobre quienes se justifique la amenaza del castigo de tu Señor no creerán ولو جاءتهم كل ايه حتى يروا العذاب الاليم aunque reciban todo tipo de pruebas hasta que vean el castigo doloroso que les espera cuando de nada les sirva ya creer فلولا كانت قريه امنت فنفعها ايمانها الا قوم يونس لما امنوا كشفنا عنهم كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياه الدنيا ومتعناهم الى حين No hubo ningún pueblo que creyera y se beneficiara de su fe cuando el castigo por haber desmentido a su mensajero era ya inminente, salvo el de Jonás. Cuando creyeron, los libramos de un castigo humillante en esta vida y les permitimos disfrutar durante un tiempo. Y si tu Señor quisiera, oh Muhammad, haría que creyeran todos los habitantes de la tierra. Pero tú no puedes obligar a la gente a aceptar la fe. وما كان لنفس ان تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون Y nadie puede creer si no es con la voluntad de Allah. Y el castigo se abatirá sobre quienes no reflexionan en sus pruebas y mandatos. قل انظروا ماذا في السماوات والارض وما تغني الايات والنذر عن قوم لا يؤمنون Di a tu pueblo, oh Muhammad, observen y reflexionen sobre todas las pruebas acerca de la unicidad de Allah presentes en los cielos y en la tierra pero ni las pruebas de Alá ni los amonestadores servirán de nada a quienes se niegan a creer. فهل ينتظرون الا مثل ايام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا اني معكم من المنتظرين ¿Acaso esperan días de destrucción similares a los que sufrieron sus predecesores cuando fueron castigados por negar la verdad? Diles: Aguarden entonces a que les llegue el castigo de Alá, que yo también espero con ustedes que les llegue. كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين Entonces salvamos a nuestros mensajeros y a los creyentes pues nos hemos comprometido a hacerlo قل يا ايها الناس ان كنتم في شك من ديني فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله فلا اعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن اعبد الله الذي يتوفاكم وامرت ان اكون من المؤمنين Diles, oh Muhammad, oh gentes, si dudan acerca de mi religión, sepan que no adoro lo que ustedes adoran fuera de Allah, sino que adoro al Dios único, que es quien hace que perezcan. Y se me ha ordenado ser de los creyentes. وان اقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين Y someterme completamente y con sinceridad a Allah y no ser de los idólatras. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فانك اذا من الظالمين Y se me ha ordenado no invocar fuera de Allah aquello que no puede ni beneficiarme ni perjudicarme, pues de hacerlo sería de los injustos. وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم Si Allah hace que te alcance una desgracia, solo él podrá librarte de ella. Y si quiere el bien para ti, nadie podrá impedir que seas agradecido con su favor. Él lo concede a quien quiere de entre sus siervos, y él es el indulgente, el misericordioso. قل يا ايها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انا عليكم بوكيل Di a tu pueblo, oh Muhammad, gente, les ha llegado la verdad procedente de su Señor. Quien siga el buen camino se guiará para su bien, pero quien se desvíe de él se extraviará en prejuicio propio, y yo no soy responsable de lo que hacen, y no puedo obligarlos a seguirlo. Y sigue lo que te ha sido revelado y sé paciente hasta que llegue el juicio de Alá y él es el mejor de los jueces